这个呢，就是我们要贪图，不要贪图这个什么什么，嗯，那个什么什么，那个什么工是，是，是。 çalışır Bismillahirrahmanirrahim Şunu alalım mı? Demişti ki Bismillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim Elhamdülillahi Lezi Musa Resulü Bilhudun Yedin Hakkı Yedin Muhammed Kulübün Kulübün Kulübün Kulübün Kulübün وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به توحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد هذا فقد خطبت واجبة من سورة الساعة السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره وإلى الإيمان بالله والإيمان بما وصفه بنفسه في كتابه العظيم يعرفون عما يخرجون سبيلا ولا يحدثون شيئا عن موادهم ولا يخرجون في أسماء الله ومناته ولا يشركون ولا يمثلون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سبيل له ولا فخر له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأثق خيرا من أحسن حديثا من خلقه ثم رسوله صالح يصدقون بخلاف الذين يقولون عليهم ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه مما وصف به المخالفون بالرسل وسلم على المرسلين بسلامته مع قارئه من النفس والأرض وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات أرور من أهل السنة والجماعة مما جعله المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين هم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Şimdi en son söylediği paragrafta فلا أدول من أهل السنة والجماعة مما جعله المرسلون Resulleri temsil ederdiği şeylerden Ehl-i Sünnetler bunlar saklasın Bunlar sırat-ı müstakim çünkü bu e, sırat-ı müstakimdir bu yolu da sıratın lezzetini inanılmaz aleyhim Allah Azze ve Celle'nin kendisine nimet dergilerinin yolu da kimlerden bundan ünlülerinin sınıfının şuhunu ve salihinin ve ulaşımlıklar sonra şeyden salihleşmiştir işte en son buraya kadar işledi son da insanlık rahimullah şöyle devam etti وقد دخل في هذه الجملة diyor ki yakad dakala girmiştir ki hazır cümleti bu cümle yani bu cümletin kastımız bizim bu akidemiz deniyor bu akidemiz bu nefiyle alakalı ispatla alakalı Allah'ın yolunun bunlarla alakalı bu toplu verdiğimiz şey, e, akideye şu girmektedir ma vasafallahu bize nefsidir Allah azze ve celle'nin kendisini vasfettiği şey girmektedir nerede? Suretil İhlas İhlas suresinde Elbette ki o Enbiya suresi öyle bir suredir ki Tabiri kılıkın Kur'an Kur'an'ın üçte birine denk gelir Haydi yakul ki Allah Azze şöyle şey buyurmuştur Kulun vallahu ahadde ki Allah ahaddır Allahu samud Allah samuddur Ben yedik ve ben yedik Doğru demiştir ve doğru demiştir Ve ben yekullahu kuhulun Onun bir kıskı yoktur, yoktur Şimdi oku o, orayı şeyden e, bir tanesi nasıl şey yani bir tanesi nasıl yapmış kalbini Mütevne oranında soruldu Yani kelimin üçte de dört düşer Mirat sureti mevzu Allah'ın kendi zatına dair bilekliği ve kımarı ve bir çerçeve içerisindedir Yüce Allah bir kere bir şöyle bir bakıyor bir ki o Allah'tır bir tektir Allah'tır sanatçı doğru olmuştur doğru olmuştur kimse elinin doğru değildir öyle bunlar bir dört ee, şimdi şey, bir kere e, tamam oraya tamam, buraya bir anlatımı buluyorsun ee, bir de şey kaybetmek istiyorsun Şimdi bir kelime gibi toplu cümle Allah Azze ve Celle'nin İhlas suresinde kendisini vasfettiği şeyler görmektedir ve bu İhlas suresi kurulmuşluğunu bekliyor Şimdi bir kere İhlas önemli bir lafı yani İhlas suresinin Kur'an'ın üçte bölümünde ilk gelmesi Kur'an'ın sünnetten almış yani e, sünnetten almışız ee, çünkü Nebi Sasır'ın Bukhari'nin sünneti hadiste Eya cüzü e, ahadikum en yakın akıllı Kur'an filleyli yani sizden birisi bir bölümde Kur'an'ın üçte birisini okumak kendisine bir şeyler mi zor gelir mi lafında ikisinde e, rivayet olan ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son, sonunda e, e, e, vererek Zülah Sözü'nün Kur'an'ın üçte birine denk geldiğini ancak burada e, işgal gibi görünen bir şey var işgal gibi görünen bir şey var ee, yani düşün mesela Yunus suresinin bir kere okuması Kur'an'ı kaçta bölümüne denk geliyor? 3'te bölümüne yani 10 cüz 2 kere okusan 3'te 2 3'te 2'si bir kere daha okusan Kur'an'ın tamamı e şimdi düşün ki bir insan 3 e, kere namazı e, ilan edersin namazı fark etmeklerine geçer mi? Geçmez Bak o zaman bu ve buna benzer rivayetler Bu ve buna benzer rivayetler Alimler diyor ki Fil ceza la fil icra Bu lafı, bu lafı kullanırlar Fil ceza la fil icra Bu ve buna benzer rivayetler e, mükafatta denk gelmek şeklinde anlaşılır yoksa e, tamamıyla komple karşı tarafının karşılar manasına bir denk gelir manasına bir mesela bazı naslar vardır şimdi biraz daha geniş anlatacağız da bir şey bir şey denk geliyor nasla yani bu bunun gibidir bu demek değildir bütün gönüyle o, o onu içermiştir Evet, yani ceza mükafat mükafatta iddia caizlikte değil yani mükafattan mükafatta denktir ama caizlikte denk değildir yani ne demek bu yani mükafatta değilse tamam sen onun sevabını alırsın sevabını alırken de icmali sevabını alırsın tavsiye bir o gelecek ee, sevabını alırsın ama e, tam onun karşılığını verir yani onun e, gördüğü işleri görür her, her noktada yok işte o da iddia kısmı tamam mı? yani bazı şeyler vardır mesela naslarda bazı şeylere benzetilmiştir o, e, o yüzden bazen bir şey bir şeye benzetilir bir benzetme illa bütün yönüyle karşı tarafı e, her böyle şeyin içine almış demek değildir böyle anlamak şarttır o yüzden mesela bunun en güzel örneklerinden bir mesela hatta rivayetlerde فَكَأَنَّمَا قَرَأَ kuran sanki Kur'an'ın Kur'an'ı okumuştur diyor sanki Kur'an'ı okumuştur e şimdi burada baktığınız zaman sanki Kur'an'ı okumuştur burada kişinin Fatiha'yı okumasıyla Kur'an'ı okumuştur sanki Kur'an'ı okumuştur benzetmesi. bu e, sevap yönüyle midir yoksa hakikaten Kur'an'ı gerçek manası okumuşsun yönüyle midir bu da izdak kısmı hayır izdak kısmını karşılamaz ceza kısmını karşılar sevap kısmını karşılar ee, çünkü bazen bir şey bir şeye benzetilir dediğim gibi e, bu bütün yönüne benzetilmesini gerektirmez bu zaten e, Arap dilinde cümlelerin siyasında da mevcut e, buna benzer şeyler çoktur yani mesela alimler diyor ki düşün dediğin insan bir rekatta e, üç kere ilaç çalışını okuyacak öteki üç kere ilaç çalışmanın neyine benziyor bütüne denk geliyor Kur'an'ın bütününde ne var Fatiha o zaman diyor ki adam ben üç kere okurum illet ve o Fatiha için bana caiz gelir muhalif ediyorum bunu diyemem ee, e, halbuki mantıken baktığın zaman bir olmasın ki demek hayır burada bazen e, nasıl bir şey bir şey benzetir bu bütün demeyle ona benzetirsin hiçbir zaman gerektirmez ona benzetirsin hiçbir zaman gerektirmez sahabeden bir insan lazım yoksa ki e, ben bu namazda üç kere biraz okuyacağım bu bana caiz mi? diyor ki ceza olarak sana yeter yani mükafat olarak iddia olarak yani onun yerine geçmek olarak caiz olarak yetmez caiz olmaz ancak yine alimler diyor ki mesela e, bu İlaç suresinin Kur'an'ın üçte birine denk gelmesi sevap olarak bile baksak şimdi ceza kısmı sevap olarak baksak e, bu e, cumali olarak sevaptır yani genel bir kalıp olarak e, Kur'an'ın üçte birini e, karşılıyorsun yoksa bu tam tafsili olarak yine karşılanmaz diye bazı tafsili olarak çünkü neden mesela Kur'an'ın her bir harfinde ne var? 10 sevap var İlaç okuyan bu harfe göre ne aldı? Kur'an'ın 10 aldı 10 içinde binlerce harf bunlar milyarlarca sevaba denk gelir milyonlarca sevaba denk gelir görüyor mu Fatiha tavsili olarak Fatiha tavsili olarak e, 10 okuyanın sevabını almıştır mümkün değil o yüzden bu icmali olarak bu aslında biraz meselelerin gaybi boyutu olmakla beraber sana e, naslarda aslında genel bir fazilete değinme babında bunları söylüyor yani 300'ün genel bir e, icmali bir sevabını alır hani sanki bir insan okumuş da e, 10 Kur'an okumuş da o sevabı alır da ama böyle için tavsiyelini zaman işte her harfin 10 sevabı falan e, işte bu noktada da 10 derece denk geliyor falan bunu söylemek çok zor yani Allah'u alem bu mümkün ama o, o zaman elhamdülillah tutun da şunu o yüzden diyor ki e, burada e, hasili tarafta değil icmali taraftan yani icmali taraftan kastınız ne? yani çünkü bir insan e, e, 10 düşmanlık bir e, fazilet bir ecel oluşuyor o manada genel olarak böyle kaba olarak e, o ecre ulaşır yoksa illa e, on bin okuyanın tatbili olarak e, sevabına ulaşmış değil e, şimdi burada bir adam on bin okuyacak ve o gönderdiği insan da ilaç okuyacak ve e, tatbili e, sevapta onun eşit olacak bu mümkün değil aksi halde e, bu naslarla şey yapmamız lazım e, yani düşün ki o zaman şöyle mi diyeceğiz e, Kur'an'ın her bir harfine on sevap veririz ama ilaç şerefi hariç çünkü ilaç şerefi kendi başına 10 denk geliyor ne oluyor o zaman naslar değil mi? Bin harftan ilk her harfi 10 sevap şimdi İhlas suresinin harflerini topla bir de 10 harflerini topla tamam mı? ona göre İhlas suresi diyelim ki işte 25 bin yaptı mesela sallayalım ee, işte 10 yüzde 250 milyon yaptı çünkü e, her harfini 10 sevap dediğimiz zaman onu İhlas Suresini uygulamamız lazım İhlas Suresini kim müstesna kılmış değil mi? Yani o zaman bunu yok İhlas Suresinin faziletine bile delalet vardır ve tafsili olarak en yüz okuma sevabı vardır yoksa harflerini topla ve 11'in işte bilmem 1 milyon 563 bin yapılmış sallıyorum İhlas Suresinin 1 milyon 563 bin söylemek çok zor bunda kolay kolay şey yok İcmali bir şey yapalım İcmali bir tavsiyeli bir şey Tavsiyeli tavsiyeli değil e, O yüzden e, e, yani naslarda çünkü aksi halde mesela e, rivayetlerde Kur'an'ı okumuştur okumuştur aksi halde e, Fatiha'ya da bu yeterli denmiş lazım olur bunda kimse söylememez şey çünkü üç kere Resulullah'ın Kur'an okumuştu Kur'an içinde Fatiha tamam Zammı e, Sura'da okumuş oldum iki, iki tane İhlas Suresi böyle uyanma çarpandı vesaire böyle Bu tip hesaplar tamam bunlar şey değil e, Çünkü e, zaten e, Arap dil edebiyatında bunun yeri vardır yani e, teşbih dediğimiz tamam mı teşbihin vecihleri vardır yönleri vardır yani bazen bir şey bir şeye benzetilir büyük ölçüde bir e, benziyor demektir bazen bir şey bir şeye benzetilir e, tek bir cüzde tek bir cüz o yüzden bu masaya gelen keenneme yani teşvi ifade eden bu lafızda illa bütün şey yönüyle teşvifi gerekir buradan zaten bir delalet alıyoruz söylediğimizde o yüzden mesela izah şubbihe şubbihe şeyin bi akara la yelzemu min zalike etteşbihu e, etteşbihu min kulli vechin bütün şey tırtıklar kullanıyorlar halinde bir şey bir şeye benzetildiği zaman bütün yönüyle bütün vecihleriyle birbirine benzemesini mesela Nebi Sallallahu ne diyor ben kâle la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir yüz kere bunu dersin ne diyor ee, Adem oğlundan Adem oğlundan veya İsmail oğlundan on kişi azal etmiştir kaç kere söylesi ee, 100 e, kere söylesi Adem veya İsmail oğlundan kaç kişi azal etmiş olur 10 kişi azal etmiş olur peki başka maslara e, bakıyoruz kim bilir onu 10 kere söylerse İsmail oğlundan kaç, kişi azal etmiş olur 4 kişi azal etmiş olur halbuki halbuki ee, eğer 100 kişi 10 kişiyi azat etmişse 10 kişi 4 kişiyi azat etmişse normalde 100 kişinin 40 kişiyi azat etmesi gerekmiyor çünkü onun 10, 10 başına kaç tane var şimdi o şimdi o, o şimdi hiç 10 kere günahta diyor ki o, yok günahta diyor ki 10 kere okuyan 4 tane e, e, İsmailoğlu'ndan 4 kişi azat etmiştir şimdi bak şimdi e, 100 kere okuduğu zaman kaç olması lazım? 40 e şimdi başka nasılsa bakı öfkün 100 kere okursa 10 kişi azalmış olur ha, o zaman demek ki bak anladın mı? o zaman ne diyeceğiz bunları? şimdi o zaman diyor ki burada etmiş bile olur işte bu da teşbih noktası vardır. Bazen bir şey bir şey benzetildiği zaman onu çünkü aksi, aksi halde matematik olarak hesap, hesapladığımız zaman bu naslara göre tamam mı? Çelişki vardır demiş şey oluruz şimdi de da ebeden. Çünkü biz e, çelişki vardır diye insan diyor ki hayır burada e, teşbih vardır. Teşbih karşı tarafın e, bütün yönleriyle bütün vücudlarıyla benzemesini gerektirmez. Anlatabiliyor muyum? Aksi halde ben şimdi 10 kere okusam e, 4 tane köle azal ettim. Soğuktan bir 10 daha okurum. E, 8 bazen 10 dakika geçer bir 10 dakika öyle yüce tamamların 40 olur ama bakıyorsun bir hasta bir hasta 100, 100 kere okuyanı 10 kere diyor başka hasta 10 kere okuyanı 4 kere diyor halbuki 100 kere okuyan bu mantıklı 40 olması lazım anladın mı? o yüzden bazen bir şey bir şey benzer ee, bütün e, döngüyle olmasını gerekiyor aslında şeye de benzer mesela fakirlerin zenginlerden önce cennete girme olayı fakirlerin zenginlerden önce cennete girme olayı da bu şekildedir fakirlerden çünkü mesela bir rivayete bakıyorsun diyor ki bir rivayete bakıyorsun diyor ki 120 e, sene önce bir rivayete bakıyorsun 500 sene önce ne yapacak şimdi bizimle bütün o zaman bunların hepsi nedir cumali noktasıdır çünkü e, bazı fakirler vardır mesela fakirliği başka fakirden daha muhtaçtır daha hacet altındadır bazı zengin vardır başka zenginden daha üst derecelidir ve bunlar bunlara göre muameladır çünkü bir tane zengin bir tane zengin belli bir seviyedeki zengin e, baş e, bir yerde bir fakir var o da belli bir derecede fakir ona göre e, e, 120 sene sonra geçirebilir ama çünkü o kadar çok fakir var ki ve onun karşımızda çok çok fazla bir zemin adam var belki 4-500 sene sonra bunun hepsi ne? icmali e, şey, o yüzden baktığımız zaman zaten bunların hepsi ortaya çıkıyor e şimdi mesela senin üzerinde kö, köle azaretine borcu var gerek nezirli olsun gerek yeni için tartışılır sen ise la ilahe illallah vakti ve la şerik evde mülkü olayın hamdü ve ala kızı tamam dört tane köle almış tam olmaz yani o yüzden bunların hepsine diyoruz fil ceza la fil ikizam ceza laf icra o yüzden bak mesela burada e, Şeyh Hüseyin'in önünde şey var şimdi bir okuyayım güzel bir Şeyh Hüseyin Şeyh Hüseyin diyor ki Tehadi Sure Tehadi Sure Kur'an bu sure yani İhlas Suresi Kur'an'ın usullerine denk gelir şimdi ceza laf icra ceza noktasında icra noktasında yani sevap noktasında caiz olma noktasındadır yani onu karşılar şey bu sana caizdir yeterlidir noktasındadır ve derdi ki mesela tam nevi sosunun bu nevi sosunundan sabit olduğu şey gibi ne diyor nevi sosunun diyor ki men kâle la ilahe illallah kim la ilahe illallah derse vahdehu la şerike leh vahdehu la şerike leh وحده الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم انكر درسه كانما اعتق اربع انفس من بني اسماعيل اسماعيل ondan dört kişi azar etmiş olur bir rivayet ediyoruz vesaire فَيُزْ ذَلِكَ مِنْ تَكْ أَرْبَى بِرْقَابٍ مِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ ذَلِكَ yani e, İbn-i Teymi şimdi burada soru soruyor Hazmi soru sorarken yani bir şey anlatmak istiyor diyor ki dört tane diyor e, şöyle azat edin e, şey, üzerinde 4 tane hani soda borcu olan yani, pardon bunu 10 kere söyleyeyim hakikaten 4 kere azap etmiş yerine geçer mi? hakiki manada bunu 10 kere söyleyeyim yani, bu da diyor ki ve kâle hâlelik insanı hal yüzde özellik an etak arba rikâbin mimmen vecez aleyhi zâlik yani düşün ki bir üzerine e, köle azat etme var bunu söylemiş onun üzerine onun yerine geçer mi? yani hala hazır bu tür aşılanlar var bunun için bu kişi onu çalışıyorum bunun halkı niye ödem? Temkul caiz deriz ki hayır bunu caiz gelmez yani kafir gelmez ama fi ceza sevaba gelince ödüle gelince tatabir hazır evet buna denk gelir kemal karim nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi فلا يلزم من المعادلة في الجزاء آه، من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء جزادة بنتج إجزادة بنتج يعني سواقه آه، بنتج آه، ولهذا لو قرأ سورة الإخلاص بلسف إضافة شنو كشن في الصلاة نمضى ثلاث مرات الشرم لم تجزئه أن قرأ الفاتحة

bazı maçlarla mesela ahirete bununla alakalı ee, e, yani işte zaman fesada uğramış işte istikrar iyice şiddetlenmiş vesaire bu zamanda e, ee, maçlar var mesela böyle bir zamanda amel bir insana amel bir mümini e, yani sahabeden 50 kişinin ecri var ee, anlatabiliyor muyum? şimdi sahabeden 50 kişinin ecri yani şöyle mi diyeceğiz işte e, bak 50 sahabenin ecri değil 50 sahabenin ecri e şimdi tamam bir insan bir amel yaptı bir tane sahabe şimdi ömür boyu bir amel yapmış tamam mı böyle 50 tane sahabe düşün hayatı boyunca hep ameller işlemişler sen bir amel yapıyorsun onların her birinin dininden ölümüne kadar bütün amellerine denk geliyor öyle mi şimdi Değil mi? Böyle mi düşünüyoruz? Yok. Ama deriz ki o amelde mali olarak nedir? O amelde onun sahabını almıştır. Yani sen bir namaz kılmışsın, o da bir namaz kılmıştır. Senin namazın onun namazını icmali olarak bileceksin. Yoksa o sahabenin senin bir namazın, o sahabenin bütün e, bu hayatını alacak değildir. Ha. O yüzden zaten bundan dolayı Nebi Sosan demiyor mu? لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه Sizden birisi malını ilk kadar bir şey infak etse yani altın olarak infak etse ee, e, kadar yani altın infak etse yani sahabenin ne bilmediğini nedeni sunan ulaşamaz anlatabiliyor muyum? E, o zaman bak masraya topladığımız hepsi bunların ortaya çıkıyor o yüzden ben hepsi e, cumali çünkü e, sahabe kişilik şerefine ulaşmak en üst makamdır e, güzel bir şey burada ona ulaşamayacağım için şu an sahabeye ulaşamayacağız zaten ki bu nasıl zaten açıkçası dedi yine Nebi Sasa'nın diyor ki sizden beri e, yani e, mesela işte naslara baktığımızda mesela Ramazan ümmetinin haç hac etmiş gibi olduğunu söylüyor e, şimdi bir şöyle diyebilir miyim insan Ramazan ümmetinin şu tamam hac onun caiz kılmıştı tamam hac üzerinden kalmıştı bu hac etmesi gerekiyor İslam şartlarından olan haç ondan düşük ama, ama baktığımız zaman naflara e, Ramazan ümmetinin haç değerinde olduğu anladın Bunun için tavsiyeli e, şey icmali e, takılı bakmalıdır evet şimdi burada e, şeyler söylememiz lazım için sıfırla alakalı şimdi burada e, dikkat ettiğimiz zaman Şeyhul İslam'ın aklına baktığımız zaman diyor ta'iratı bir tarafı Kur'an işte bunu gelince öyle dedi ki bu Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kendi sözü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadisi Fatiha'nın e, hakkın e, yemin ederek hakkın ederek Fatiha'nın Kur'an'ın üçte bölümüne denk geldiği söyleniyor o zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin kelamının bazıları bazılarından üstündür şimdi İbn-i Teymiye Rahimullah İbn-i Teymiye e, Rahimullah demiştir ki Allah Azze ve Celle'nin bazı kelamı kelamın bir kısmı bir kısmından üstündür ancak bu konuşanın konuşanı itibar alarak değil çünkü konuşan Allah Azze ve Celle konuşulan mevzuyu itibar alarak bakacaksın bu noktada verirsin Allah'ın kelamının bu kısmı bu kısmının bağlısıdır bunun delillerinden bir tanesi Fatiha suresi çünkü Fatiha suresi mesela Kur'an üçte birine denk geliyor demek ki Allah Azze ve Celle'nin bazı kelamı bazı kelamında üstün aksi halde bütün sureler Kur'an'ın üçte birine denk gelir denmiş demek zorunda oldu ki bu da abdest olur o yüzden o zaman birisi neden özellikle İhlas suresini izlemiş burada mesela İhlas suresinde özellikle bir rivayet var mesela Kur'an üçte birine denk gelmiş o yüzden burada buradan anlıyoruz ki Kur'an'ın üçte birine denk gelme olayından anlıyoruz ki e, Kur'an Allah Azze ve Celle'nin kelamının bir kısmı bir kısmından daha üstündür şimdi ben e, inşallah şey okumak istiyorum Şeyhul İslam'ın bir sayfalık bir yazısı var bu konuyla alakalı önemli onu okuyalım inşallah وأما السؤال وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة مع الاشتراك في كون الجميع كلام الله فهذا السؤال يتضمن شيئين Yeteneğe soru soruyor. Yeteneğe soru Bu e, şeyin denk olmaları var işte. İlaçı açıklayan söylediğine denk olmaları e, bununla alakalı. Şimdi diyorlar ki yani bunların bütün bu Kur'an'da geçen şeylerin Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğunda iştirak etmelerine devam tamam mı? Bu muda, muadele yani bu denk gelmek e, ne oluyor? Bu denk gelme ne oluyor? Yani mesela İhlas Suresinin Kur'an işlediğine denk gelmesi ne oluyor? Nasıl anlamamız lazım? İbn Teymiye işte bu sure iki şeyi kapsar. Yasadan bana şey en. Ahadahuma bu iki şeyden bir tanesi. Enne kelamallah. Yani aslında bu soru şöyle anlamamız lazım. İki yönde anlamamız lazım enne kelamullah hel ba'duhu afdalu min ba'din enda Allah Azze ve Celle'nin kelamının bir kısmı bir kısmından daha faziletli midir yoksa değil midir? Soruya böyle bakalım diyorum şimdi ve sadece ve ikinci soru olarak ma manan kevmi kul huvallahu ahadın hadisi misal Kur'an ve kul huvallahu ahadın yani ilah suresinde Kur'an'ın üçte birine denk gelmesi ne demek ve ma sebebi zalik ve bunun sebebi ne demek o şimdi e, aslında genel olarak şöyle şöyle bir şey var yani Allah Azze ve Celle'nin bütün ayetleri bütün sureleri kendi kelamı bütün sureler hepsi Allah Azze ve Celle'nin kelamı yani bunların hepsinin Allah Azze ve Celle'nin kelamında ortak olmalarına rağmen yani hepsinin Allah Azze ve Celle'nin kelamı olmasına rağmen tamam mı? bu muadeleyi yani e, ilah sözünü kuran işte bir denk gelmesini nasıl anlayacağız? yani nasıl ki Firavun hakkında bahsedilen bir şey Allah'ın kelamı İlah suresi yani Kur'an'da Firavun hakkında İlah suresi şey Allah'ın kelamı o yüzden ümitlerini diyor ki biz bir soruya iki şık yani iki yönüne bakalım birinci soru şöyle deriz Allah Azze ve Celle'nin kelamının bir kısmı bir kısmından üstündür yoksa değildir ikincisi eğer böyleyse kul, e, kulu Allah ahadın yani İblas suresinin Kur'an'ın üçte birine denk gelmesinin manası nedir? O sebebi nedir? İbn-i Teymiye Rahimallah diyor ki sana kulu böyle Ammel şey. evvel birincisine gelir, gelince yani birinci var neydi o birinci var? Allah Azze ve Celle'nin kelamının bir kısmı bir kısmından daha fazla birinci diye birinci diyor ki meseletin kebira işte bu üç soru üç şey büyük bir meseledir fennâzı mütenâziâne fîhâ nidâen münteşiran insanlar burada e, e, acayip derecede müdahale etmişlerdir bu mevzu hakkında tartışmaya girmişlerdir ve bu e, çok münteşir bir e, tartışma olmuştur insanlar arasında e, fetavaiti yakulun bazı, bazı tarifeler şöyle diyorlar bazı kelamillah afdalı min ba'di demek ki bazı tarifeler demişlerdir ki Allah Azze ve Celle'nin kelamını tamam mı? kelamının bazısı bir kısmı bir kısmından daha üstündür sonra kema netakat bihi en nusus nebeviye nebevi nasların yani nebi fasulundan gelen nasların delalet etmişler ki bir kelimenin bir lafından ne anlıyoruz o da ilk görüşü kabul edilir ki edecek şimdi halifu akbara çünkü şöyle haber vermiştir nebi fasulun anin fatiha fatiha hakkında ennehu lam yendil fil kitab fil kutubu selâfe yani bu ikinci tezahürdür burada bilgi gibi inmemiştir ve bir kısmına bundan haber vermiştir buradan ne yapıyor demek ki Allah'ın kelamının bir kısmı bir kısmından Şimdi İncil Allah'ın kelamı, Tevrat Allah'ın kelamı, Zebur Allah'ın kelamı Yani bir kısımdan haber bu Fatiha e, bu üç kitapta Fatiha gibi bir sure inmemiştir Demek ki Fatiha onların bütün surelerinde üstün yani Durum böyle olunca demek ki Allah'ın kelamının bir kısmı bir kısmından üstün Ve akbar ansuretin ihlas, ihlas suresi hakkında şöyle haber vermiştir Enna sahibi Kur'an Kur'an'ın işte birine ne gelir ve ceale ayetel kursi ve ayetel kursi ne yapmıştık azamı ayetin fil kur'an kur'andaki en azim ayet demiştik bazıları bazılarından daha azın bu e, azam ayetin fil Kur'an'ı kemal kadar zâleti fil sahihayn sahih sahihte e, varid olduğu gibi e, sahih ayran o kemal kadar zâleti fil sahih muslim sahih muslimde tarih olduğu üzere enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle li ebi e, Ubey ibn Ka'b Ubey ibn Ka'b'a şöyle demiştir Nebi Sallallahu Ya Ebel Muzdeş Ey Ebel Muzdeş Eyyi ayetin fi Allah'ın me'ata'ahum Yani Allah Azze ve Celle'nin en azim şey e, kitabında en azim ayet hangisidir? diye soruyor ne diyor? Kale diyor ki e, Ubey'in mükemmel Kultu dedim ki ben Allah ve Resulü alem Allah ve Resulü ilgilendir Kale sonra Nebi Sassan'ın devam edilmen diyor ki Ya ben müdür Ey ben müdür Etir bir eyi ayetin ki kitabillah alem Allah'ın kitabında en azım ayetin ilgisidir Kale yine diyor ki Kultu dedim ki Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyumdur Yani ayet-i kultu Kale Nebi Sassan diyor ki Fedara diyor ki Fezarada fi sabri Göğsüne vurdu ee, e, Sözüne vurdu ee, Ve kâle dedi ki Liyahnikel ilmi e, Liyahnikel ilmi Yani bu ilimden dolayı sana Ne bu? Yani ne Sıram ne yapıyor? Ne yapıyor? Ee, e, tasdik ediyor göğsüne vurdu Ravah-ı İbn Ebi Şeybe Bunu İbn Ebi Şeybe rivayet ediyor ki Müslüm'e diyor Müslüm'e Müslüm'e Müslüm'e Müslüm'e Müslüm'e Ve zâdeti Şöyle bir e, ziyade yapıyor Ziyade var Vellezi nefsi diyor Nefsin elinde onu yemin ederim ki İnne lihâzil ayet Lisanen ve şefeteyn Tukaddisul melike in yasafil arş Nefsin elinde olan yemin ederim ki bu ayetin dili ve iki daha vardır melik olan yani Allah'ı arşın saatinde saatinin yanında tahsis etmiştir sonra devam ediyor ki yarı yaydan ilk şu rivayet edilmiştir Seyyidet ayet Kur'an Kur'an ayetlerin seyyididir kendisi de şeyinde Fakat kâle Teala yine Allah da öyle Kur'an'da ne buyuruyor Ma nemtah min ayetin ev mülfiha ne'ti bi hayrin minha ev ne diyordu biz bir ayet nefsedersek yapılarsa bir ayet ne nefsedersek veya unutturursak ondan daha hayırlısını yüzünü veya daha hayırlısını getirir demek ki daha hayırlısı var yani bazıları bazılarından daha hayırlısı daha ve akbar annehu ye'ti bi hayri minha ve Allah Azze ve Kur'an'da buyurduğu üzere daha hayırlısını getireceğinden haber vermiştir o müdürlere bizim getireceğinden haber vermiyor ve hâzâ beyanın minallah bu Allah'tan bir beyandır likevni tilkel ayeti kad ye'ti misliha taratın ev hayrin minha ukra bazen Allah mislini getirir bazen daha hayırlısını getirir bunu beyan etmiştir فدل ذلك بدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى bazen güçlü e, bazen birbirine denk gelir bazen de birbirinden daha faziletli olur ve aynı şekilde Tevrat ve İncil ve Kur'an cemil oha kelamullah Tevrat ve İncil ve Kur'an Allah'ın Allah'ın kelamıdır ma'a ilmil muslimin bi ennel Kur'an evvelil kutubu selat Müslümanların da bildiği üzere Kur'an bu üç kitabın bu üç kitabın en faziletlidir Kale Teala Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur Ve enzenna ileykel kitabe bil hak Biz sana kitabı hak olarak indirdik Musaddikan lima beyne eleyhim minel kitab ve muhayyinen aleyh Tatbik ederek neydi? Lima beyne eleyhim minel kitab Öndeki kita kitabı tatbik ederek mühimmin aleyhi üzerine mühimmin olarak İmam Hepsinden bilmiyorum ve kâle teâlâ Allah'a göre de şöyle buyurmuştur İnna nahnu mezzemne zikra Biz zikrin dedik ve inna lehu lehafizun Onu koruyacak olan dedik yani kim neden bahsediyor? Kur'an'dan, Kur'an'a özel bir koruma verilmiş Demek ki diğer kitaplardan daha üstün vesaire şer'ine Kur'an mecid diye isimlendirilmiştir, kerim diye isimlendirilmiştir, aziz diye isimlendirilmiştir değil mi? Sonra razı olan görüşe göre Kur'an abdesti ellenmez Akıllı hal yani e, şey de şey yani bütün bu yani daha e, şey çok ben yani öyle bir şey yaptım daha böyle Şeyh'in İslam öğretmenlerden e, okuyacağım bir şey çok yani bütün bunların hepsi beraber ediyor Kur'an e, yani Allah'ın kelamı bir kısmı Recep bir kısmından daha Şimdi inşallah e, devam ediyoruz sonra e, ne dedi yani bu bizim şeylerin çerçevene dahil olması ulaşılması Şimdi İlah suresinin önce e, içine bakalım. Şimdi İlah suresini kısaca tefsir edelim inşallah. Sonra Halil Rabbim okuyup bitirelim Şimdi Ahmet bin Han e, Ahmet bin Han benim müslümanımda yine Ubey bin Nikan radıyallahu anh'tan bu ayetin inişi hakkında rivayet var diyorlar ki e, müşriklerine bir kısmı ya Muhammed intikden uğramış bunu bize bak bak şimdi sonra Allah Azze ve Celle bu ayetinde bu şeyi şey, süreyin bak diyor ki ya Muhammed intikden uğramış bu e, bütün kitaplarda öyle sünnetten başka bütün kurtalar reddediyorlar bütün kurtalar Şimdi öncelikle şunu anlıyoruz ki müşrikler ve Allah'ın bir vasfının olmasının gerekli görüyorlar. Yani Allah'ın vasfı olmak zorunda bunu biliyorlar müşrikler. Bundan dolayı Nebi Sosyanem diyorlar ki bize Rabbini vasfı. Ve Nebi Sosyanem demiyor siz şirke girdiniz şimdi bu şey, siz zaten müşriksiniz iyice müşrik oldunuz Allah'ın sıfatları olur mu? Allah'ta ne sıfat Ama hani bu cehennemin sebebi şey Bak şimdi bu müşrikler bu noktada cehennemden neden daha fazladır cümleden daha fazladır ve Allah Azze ve Celle'de bilakis tasdik ederek yani kendi vasfı olduğunu vasfının bulunduğunu tasdik ederek bulunduruyor dikkat ayetin nüzul sebebiyle ayet başlı başına bir şeydir ee, için sıfatta bir e, temel müşrikler geliyor Allah Resulü diyor ki bize varan beni vasfet ve Allah da kendisini vasfeden sureti ihlasını biliyor çok acayip bir şey sureti şimdi e, bu arada bunu söylerken aklıma bir şey geldi şimdi ona aslında duymadan önce bir, bir şeyler daha söylemem lazım şimdi dedik ki e, tabiri tülüfel Kur'an Kur'an'ın üçte birine denk geliyor ne demek üçte şimdi e, tamam bu e, sevap olarak belirtmiştir Kur'an işlediğinde belki ama şimdi aynen bir de olaya şöyle bakıyorum diyor ki şimdi Kur'an'da Kur'an'ın bütününe baktığın zaman üç ana şey üzerindedir bir ya te Allah'a tevhid hakkında tevhidden bahsediyor Allah'a tevhid hakkındadır bütün ayetlere bak ya Allah'a tevhid hakkındadır ya ahkamlar hakkındadır yani ibadetler hakkındadır namaz, oruç, zekat, harç, nikah vesaire tamam mı? ya da ümmetlerin haberleriyle alakalı üçüncünün mevzu olabilirmiş yok yani ya ibadet ahkamlarla alakalı ya Allah'ı tevhidle alakalıdır ya da geçmiş ümmetlerin kıssalarıyla haberleriyle neden ele konmuşlar nasıl mükafat olmuşlardır vesaire kıssalarla alakalıdır tamam baktığımız zaman sadece üç ana kısımdan oluşuyor ve baktığım zaman İblas suresi bu bir ana şundan hangisini alıyor Allah'a tevhid ve baktığım zaman sadece Allah'a tevhidle alakalı o yüzden diyorlar ki baktığım zaman Kur'an'ın üçte birine şey denk gelmesini böyle böyle de anlıyoruz anladın mı yani bir vecibi de bir durum peki İhlas suresi neden İhlas suresi İhlas suresi hak kılmak Bak Allah Azze ve Celle bu sureyi kendi nefsine hak olduğu için bu Ilah suresi Çünkü neden? Bak sadece Allah Azze ve Celle'nin nefsiyle alakalı Allah başından sonuna kadar Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin vasıflarını anlar yani bu ihlas suresi hak kılmak yani bu Allah Azze ve Celle hak Allah Azze ve Celle hak Şimdi bunun inişi hakkında Şimdi müşrikler diyorlar ki ya Muhammed bize Rabbini vasıf Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in de bilgi ama ne yapıyor daha vasfetmedi vasfetmedi bu ne yapıyor Allah azze ve celle taktiyken kendisinin vasfedilebileceğini taktiyken ne yapıyor bunu biliyor İlaç Resulü o zaman diyor ki demek ki Allah azze ve celle'nin sıfatları olmak zorunda vardır bu cehilliğe başlı başına da diyebilir Allah azze ve celle'nin hiçbir sıfatı yoktur diyebilir hatta Allah Azze hiçbir isim yoktur diyor çünkü ayete baktığımız zaman içinde sıfat var hangi isim var ahad ve isim ahad Allah'ın isimlerinden bir sıfat şey. tamam o yüzden diyoruz ki Kul huvallahu ahad yani İhlas suresi e, Allah'a Allah sorun sorulmuş ve inmiş e, zaten buna net bir şekilde devam ediyor şimdi diyoruz ki, diyoruz ki e, yani bu Kur'an şöyle denktir denk görüntünün vecihlerini anlattık ve bunun insanı da böyle şimdi ne diyor Allah Azze ve Celle diyor ki kul huvallahü ahad diyor ki Allah diyor. peki ahad Allah diyordur peki ne, ne demiş vücudun burada Allah Azze ve Celle ne diyor o zaman diyor ki burada onu kullanmış o zaman bakacağız Allah Azze ve Celle ne hasta Allah Azze ve Celle onda bir demiş Görüyor musun? O zaman bu başlı başına kime reddiye? Müşebbihelere reddiye Müşebbihelere reddiye Allah birdir yani Allah Azze ve Celle neydedir burada söylüyor mu? Neydedir Allah Azze ve Celle? Allah Azze ve Celle her şeyle bir tabirası bir bütündür yani sıfatları ondan ayrı bir parça değildir haşa böyle bir, bir şey değil yani o zaman Allah Azze ve Celle Allah birdir dediği zaman Allah Azze ve Celle ne haşa bir peki burada zikretmediğine göre onun o zaman Allah Allah'a neler haşa bunları sıfatlı diye öyle bir sıfat o zaman bu ayetten ne anlıyoruz Allah Azze ve Celle diyor öyle diyor ne diyor şimdi sıfatında diyor neydi? bunlar ne anlıyor Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesinin o zaman burada şimdi e, bir Allah Azze ve var bu ayette ve altında yatan sıfatı var uluhiyet sıfatı yine Allah Azze ve Celle'nin var bu surede ve ahadlı sıfatı var tamam e, o yüzden Allah Azze kendisine has olan her şeyde diyormuş şimdi bir de diyor ki Allah'ın samet samet de Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden peki samet ne demek şimdi Samet'e baktığımız zaman Nebi Sosan'ın madde olarak Samet budur yok tamam mı? ve onlar da dolma değildir zaten tamam mı? Ee, her ayet tek tek Nebi Sosan'ın açılacak diye bir kaydı yok ama e, zaten nasıl olduğu yani açıklar şimdi Samet'in iki manası var birincisi ellezi la devsele karın boşluğu olmayan demek karın boşluğu olmayan demek İkincisi kulların kendisine ihtiyaç duyduğu, sığındığı, kendisine yöneldiği şey demek veya yine e, aynı sözün iki manaya dahil olmasında işte e, efendinin kemal derecesine ulaşmıştır şimdi samet bütün bu manaları Allah'ın hakkında bulacağız o zaman Allah Azze ve Celle'nin bu ayetleri ki samet derken Allah Azze ve Celle yani al, e, de ki Allah birdir Allah'ın karın boşluğu yoktur tamam mı? Allah'ın karın boşluğu yoktur Allah kendisine emrilendir ve efendiliği yani sevgisiliği kemal derecesine ulaşandır bu demek çünkü neden? şimdi eğer Kur'an'da bir kelimenin birden fazla manası var ve bu manalar birbiriyle çelişmiyorsa ve hakkı ifade ediyorsa ve onu haklaştıran özel bir nas yoksa bu umuma delalet eder ki Allah'ın belazası büyüktür Kur'an bunu kayıtlamamış o yüzden o lafın manasına giren her şeyi kapsar bu samet de bununla hatta baktığımız zaman şereften mesela e, bunun hakkında naslar var sayılar işlenmiş mesela bu yanımın bir tanesini naklederim mesela İmam Mücahit demiştir ki mesela İbn Abbas'ın baştan sona Kur'an'ı Kur İbn Abbas'ın dizinin dibinde okumuştur ne diyor? Ethanet elde bir ilacı okuyor kanın boşu olmuyor incelip e, bu e, şeyde sahibi senetle ülkeli bulunacak yine Hasan-ı Basri'den Elle Miladi Ufelah demiştik sarın boşluğu yine ikrimeden aynısı var yine Şabi'den bak e, yemek yemez tefsiri var neden çünkü karın boşluğu olma, on, onunla aynı manadır zaten karın boşluğu olan yemeğe ihtiyacı olur mı? bazılarından gelmiştir ki e, ne yemek yap, şey yemek yemeyen ve e, bir şey içmeyen de sanırım manalarını e, yine bazıları demiştir ki ondan bir şey çıkmayan e, neden ki karın boşuna olandan bir şey yine ne ki bir manada aslında bazıları lazımları vermiştir tamam mı? E, bunların hepsi e, mevcut e, şimdi böyle baktığınız zaman olaya göz kitlemek bulamaz ancak ancak burada bir e, nokta var o da ne bizi teyit eden bir kere samet zaten başlı başına kelime manası olarak bunun şey olunca beraber budur alimleri bakın ayetin devamını çünkü bazen maslar neyle anlaşılır siyah sıfatıyla bakın bir söylediğiniz şey, manayı teyit edin ayet var ben böyle güvenem diyor ben böyle güvenem doğmaz olamaz evet. Ee, şimdi bazıları bazı e, bize bunu bu ayet resimler direkt Allah'ın kelamı yoktur demişler biliyor musunuz? Samet'le Sam, demişler ki Allah Azze ve Celle'nin e, sıfatlarından isimlerinden bir tanesi Samet'tir o yüzden Allah konuşmaz ne de, nasıl bir bağlantı yapmışlar bunu düşünebilir misin? Şimdi Samet neydi? karın boşluğu olmayan ve samet neydi ondan bir şey çıkmayan Edilaz sözünü Allah konuşamaz çünkü bir şey çıkamaz Allah'tan Tamam mı? Yani Allah konuştuğu zaman o kelam onun, ondan çıktı ee, Allah samet olduğuna göre konuşamaz o zaman Allah'ın kelam çıktı Samet edin onları reddeyelim diyor ki bir kere sizin söylediğiniz lazımlarla alakalı ne? Yani mahlukatın karın boşluğu var tamam mı? karın boşluğu var yani, e, e, karın boşluğu olduğu için mahlukat konuşabiliyor kalem boşluğu olduğu için mahlukat konuşabiliyor dili bir daha olduğu için mahlukat konuşabiliyor biliyor ki hayır Allah Azze ve Celle'nin konuşması için kalem boşluğuna ihtiyacı yok ki bir daha bile ihtiyacı yok ki mesela Nebi Sosyal'ın söylediği gibi Mekke, Mekke, Mekke ile Medine arasında bir taş var Kuvvetten önce kendisine selam verelim ama selam hala taşı biliyorum ben de Nebi Sosyal'ın e şimdi taşta karın bozulumu var bakın var e taşta bile bu gerekmiyorsa nasıl Allah Azze ve Celle'de bu gerekir yani onlar şöyle hayal ediyor konuşan birisi için kendisinden bir şey çıkan birisi için işte karın boşluğu lazım işte ee, dil lazım dudak lazım böyle bir hayal ediyorlar ondan sonra diyor ki yani Allah da olduğu için karın boşluğu olmadığı için kendisinden bir şey çıkmadığı için kelamda çıkmıyor böyle bir şey yok yani tamam Allah Azze ve Celle onun benzeri Şimdi kabı olarak e, bunları söyledik bir de oku e, Şekhali Arasını Yarasın Allah Biraz resmi inşallah Sonra dersin Bunun kapsamına diğer ifadeleriyle Nezihir'in kitap hususunda iman edilmesi gerekir İki kitapları ikna eder Kitap ve sünnetleri lafları zikretmeye başlamaktadır Başlamaktadır Onun bu işe bir büyük kendini zikrederek şey başladı çünkü bu sure başka surelerin kapsamadığı hisleri kapsamaktadır bundan ötürü buna izah suresi adı verilmiştir çünkü bu sure tevhid-i süt e, ve kutlalıkların her türlü şairetinden sorumlamaktadır İmam Ahmet müsterinde kaydettiği rivayete göre Übey İbni Kavas radiyallahu anh bu surenin bu sorunun hakkında şöyle demiştir Müşrikler ey Muhammed dediler bize Rabbini tanıt bunun üzerine şanı Allah de, de ki o Allah'tır bir tektir Allah'tır, samettir diye başla suyu sonuna kadar indirdi Şimdi bak, burada açık ve net şekilde bazı fırkalara reddi yani. Tamam mı? Mesela Allah Azze ve Celle'nin işte sıfatının sıfatlarını işte yediyle sınırlayan, sekiziyle sınırlayan veya yok diyen vesaire bunlara reddi yani. Çünkü bakıyorsun bunların e, e, bunların söylediği işte dediğim gibi bir kısmını kâr ediyor, bir kısmını, bir kısmını kabul ediyor vesaire. Bu ayet başlı başına reddi yani. Tamam mı? şöyle baktığımızda bir de burada özel bir daha işaret var önemli nedir o demek ki isim kitaplar mevzusu sahabeler zamanında ve sahabeler ümminden ve ümminden de konuşulan bilinen açıklanan bir mevzuydu o yüzden bazı kelam elinin dediği gibi işte sahabeler bunlardan anlamaz onlar bunlar barış konuşulmuşlardır onlar sadece teslim olmakla inanırlar işin ilmi noktasını tavsiyenin noktasını çözecek olan bizleriz o sahabeleri zaten bütün sıfatlara konuşmamıştır bu da girmemiştir bu da vesaire bunun hepsi onlara yapıyor evet Kavli Muharrem'de bu sorunun Kur'an'ın üçte birini biradan düştüğüne dair rivayet sabit olmuştur. Evet. Bilim adamları bunun yerini sünnet hakkı yokları sahip eder. Evet. Bunların doğru olma ihtimali en yüksek olanı Şehir İslam'ın Ömür Azbat'tan Ebul Abbas ise Ebul Abbas hepsini istediğinden tutuyordur. Ben de Mevla bir tadı var. Sekizinci cilt, pardon, on dört, beş, on, on yedi cilt, görüştü. Bu görüşün bulantısı da şudur. Kur'an-ı Kerim şu üç temel maksadı kapsar. Bir, fıkıh ve ahlak bilginin konusunu teşkil eden yani benim söylediğimiz Kur'an 3 ana e, konu üzerine durur evet. birincisi bir fıkıh ve ahlak bilginin konusunu teşkil eden ameli ahkam ve şehir hükümleri ihtiva eden emir ve meddidir İki, geçmiş peygamberlerin taraf ve kelam olaylara ümmetleriyle başlarından geçen olayları, onları yaranlayanları, kuşatan helak türlerini, vaat ve tehdit çeşitlerini, mükafat ve ceza ile ilgili tavsilatı ihtiva sayede kıssalar zahirlenir 3. Tevhidi kulların yüce Allah'ın dinleri görece isim ve sıfatlara dair ilim işte bu işte bu üç hızlı en şerefli önemlidir Dünya çevresinde bu ilim defeklerine istiva edip bunları kapsamlı bir şekilde dile getirdiğinden ötürü bu sure Kur'an'ın üçte bir kadar işlediğini kılıyor. Yani düşün e, haber e, Kur'an'da üç ana temel esas var işte haberler, hükümler ve tevhidle alakalı ve bunların en üstünde baktığımız zaman tevhid ve ilah suresi bunu kapsıyor. Bütün böyle, böyle bütün olarak baktığımızda ben zaten fazlası ne kadar ortada çıkıyor. Evet. Bu sorunun tevhid bilimlerin tamamını ve ilim ve itikadi tevhidin ana konuları teşkil eden esasların nasıl kuşatmış olduğuna geliyor. Bununla ilgili, ilgili olarak da şunları söylüyoruz. İtikad tevhidi. Yüce Allah'ın Allah'ın tevhidi tektir buyuruyor her bakımdan ortağının bulunmasını bulunmasının nefedildiğine delildir şimdi şunu söyleyelim ee, önemli bir nokta var burada bu taksimatı inmemiz lazım şimdi Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını tamam mı? ünlü taksimat olarak birçok taksimatta biz anlatıyoruz o ayrı da bir de şöyle bir taksimat var ee, Allah Azze ve Celle hakkında Allah'ın salbi sıfatları var ee, yani sıfatın e, kalbi olduğunu ve neyi var Salbi sıfatları var sergi sıfatları nedir Allah Azze ve Celle'nin yani sergi sıfatları Allah Azze ve Celle'nin kendisinden nefretli sıfatlar Allah Azze ve Celle'nin kendisinden nefretli sıfatlar ee, bu yani bu ispat olarak sıfatlar var bizim sıfatlarımız bir de nefretli sıfatlar var buna sıfatın nefretli sıfatlara sıfatın, sıfatın sergi olanı sergi sıfatlar sergi Allah Azze ve Celle'nin kendi bakıyoruz burada hem nefi var hem ispat var yani Allah Azze ve Celle bazı ispatları kendisine bazı isimleri burada ispat ediyor bazılarını nef ediyor mesela kendisine ahadi ispat ediyor samimi ispat ediyor yine doğumu ne yapıyor nef ediyor yine küfrü e, ne yapıyor yani gençliği ne yapıyor ben yakınları kufran ahad onun gençliği ne yapıyor nef ediyor o zaman e, e, Allah Azze ve Celle'nin demek ispatları da sevgi ispatlar da gördün mü? E, bu açık ne? Bu mesela e, İlah Suresi'nin ne diyebiliriz? zatında sıfatlarının ve fiillerinin ortağının olmadığını ortaya koymaktadır evet. şu an Allah birdir diyor demek nerededir zatındaki bir sıfatlarında bir ve fiillerinde bir şanında Allah'ın azamet, kemal, mevcut celal ve kibriyat sıfatlarına da tek başına sahip olduğunu bilindir bunlar dolayı istat halinde ve hak bir toplantı ancak gücü Allah hakkında kullanılır ve bu, ve bu bir muayetten daha derindir Samet Yüce Allah'ın Allah bir Samet dediğinde geçen Samet'in İbn-i Abbas radiyallahu anh'ın şu sözleri açık, şu sözleri açıklamıştır Efendimiz kemal bölgesinde olan şerif şerefi kemal derecesinde olan şerif azameti kemal derecesinde olan azim ilmi cahilini cahilini affedişi şey kemal derecesinde olan alim başka varlıklara muhtaç olmayışı kemal derecesinde olan gayet cezarlığı kemal derecesinde olan cezar ilmi kemal derecesinde olan alim hikmeti kemal derecesinde olan hakimdir sanat her türlü şeref şimdi baktığımda aklım e, ee, sanat ne var tamam mı? efendim kemal doğrusunu yani kemaliyet vardır sanırsa o yüzden ilmine bak e, ya hangi sıfatlarını zikredersen zikret işte ilmi olsun Allah Azze ve Celle'nin zenginliği olsun Allah Azze ve Celle'nin olsun burada hepsi kemal olmak buna da anlaşılır evet Kemal hani sanki müşterisi özellikle kemal sahibi olan demektir o da alim ve celil olan Allah'tır işte onun bu sıfatları ancak ona yarışır onun üzerinde yoktur onun mevzeli yoktur bir Burada bir güç olacak. İbn Abbas'ın birçok bir açıklamasının İbn Cerir İzzet Şurası tepsinde sebebiyle rivayet etmekte ve şöyle olmaktadır. Bizi Ali anlattı. Bizi Ebu Sami anlattı. bize Muaviye Ali'den o İbn-i bunu böylece nakletti. İbn Abbas'a rivayet eden Ali ise İbn-i Ebu Tanrı'dır. Bir de İbn-i Cerir tepsinde bölümdedir. Sadık çok doğru sözcü bir rivayedir. Ancak İbn Abbas'la görüşmemiştir. İmler Batı tefsirde mücahitler nakletmiştir. Dolayısıyla İmler Batı genellikle mutlaka öğretmen. Bunu ayrıca İbn-i Şeyh el-Azam'ın 1383'tür. Bunu zayıf olmuşa anlıyoruz. Bizde en fazla Hüleyin Abbas'ın var bulmuş ama bu kelime olarak, bunun mani olarak evet. sanat kelimesinde var zaten. Evet. evet. Ayet kelimede olay tutmuştur. Muhakkiki el-Mübarek kulun zayıf olduğunu ve öldürüp vermiştir. Ancak Hazır bin Nazır ve tehdit'te şöyle yapıyor. Fakat aradaki vasıtı bildikten sonra ve o da güvenilir bir ravi olduğuna göre ki o da mücahittir. Bunda bir sakınca kalmamaktadır. Hmm. Bakın tefsiri bilenler ve marbi, e, e marbi ve etkili tefsiri mülk kutubu bir 15. E, evet o zaman e, nispetinde Allah'ın nispetinde kelam var tamam mı? Bir yıl sadık müşrek ayı. Halakirler önemli değil. Değil mi? Şu da önemli. İmam Bastan senin senelisal olarak vurup bulmuşsa ne ala ha, bu ne ala ancak e, bu yok zaten sonuçta bu var tamam mı ve e, manalarını hissettik ve selekten de bunları nakledenler evet Fakat karın ölçü ölmeyen bir açıklandığı gibi bunlara ilgili bir ee, hadislerin beşlerinde ikinci İrayet Mücahit El-Hisan El-Bahat'tan sayı olarak nakledildiği gibi metin olarak da varlık edilse de sayı değildir tamam nakli olarak sayı gelmiş ama dediğim gibi demin Mücahit Hasan Daşat o falan Ekrem'e falan bunları demin zaten de okuduk biz evet kadar öyle mi? evet Bakın ölmüşün şey, el azamı 1309 İbni Ebu Altın ölçüsünde beraberinde el azamı Zuhal-ı Cenneti ve 673, 674, 675, 680, 681, 689 bu e, Amerika'nın boşluğun da bir açıklandığı gibi bütün mahlukatın kendisine ilgili bütün ihtiyaç ve isteklerinin isteklerini kendisine yaradığı kitle diye açıklamıştır. O zaman bütün bu manaların hepsi Allah'a ve Celle'ye çünkü neden umumdur bu? Bunu yaklaşılan bir rivayet yok. Bütün bu manaların hepsi Allah'ın Resulü en kemal derecesiyle en kemal haliyle Allah'ta var. Bu açıklamada da İbrahim'in hayırın çabuk olarak gelmiştir. Evet. Buna göre Allah'ın ehadiyetini kabul etmek, ortaklığı ve mezarlığı reddetmeye itibar etmektir. Geçen bütün anlamlarıyla tamamiyeti ispat etmek, bütün bize içimlerin yüce atla ıslakların tafsilatı ispatı da itibar eder. İşte ispat tevhidi budur Tevhid tevhidi İkinci tür olan tevhid tevhidine göredir Bu yüzden Allah'ın doğmamıştır, doğmamıştır Çünkü de onun doğru değildir Bilminde anlaşılmaktadır Bütün bir tevhid ile yapar O Allah şimdi de tevhidin zaten o manasını tevhid ediyor karşılaşıyor Bu bir tevhid olarak da o Allah'tır bir tevhid Bilminde anlaşılmaktadır yani Türkiye olman Dağılıp dudaklanmadığı gibi Kendisi de Türkiye'nin dalı dudağı değildir evet. O yüzden bunu şuradan görüp yoktur evet. İşte bu sorunun intikam ve marifet tezinde Şan-ı Yüce Rab hakkında kabul edilmesi gereken Elimizler olarak ortaklığa aykırı ehadiyeti hiçbir şekilde eksik bir cesaret olmadığı bütün kemal sıfatlarına tespit eden itikad ve marifet tezini demek yani bu tevhidin üç kısımlarından oluşuyor İslam ve marifet tevhidi isim sıfat ve ruhuyla tevhidi demek tamam burada ondan bahsediyoruz bir oku işte bu tevhidin çıkan ve marifet tevhidinin şan yüce Rab hakkında kabul edilmesi gereken ve mutlak olarak ortasına aykırı ehadiyetin evet. ahadiyet mutlak olarak ortaklığı nefret edilir insanın hiçbir noktada eksikliği yoktur evet. hiçbir şekilde eksikliği söz konusu olmadı bütün kemal sıfatlarına temsil eden kameriyeti kimseye muhtaç olmayışını kameriyet ve emariyetinin yönetmeninde olan çocuk sahibi oluşu yedi babaların dönüşü mevcudu sonra da keşfin temsil ve onun benzeri oluşu mevcutluğu ihtiva ile onun benzerini bunun için nasıl da ihtiva edilebilir dikkatle bakmamız gerekir değil mi? Bakın böyle bir şeyler manalar içermiş olur evet. İşte bütün, bütün bu bilgileri ihtiyacdan bulduk ve de bir sürü Kur'an uçta ile denk düşmek yarışan bir ödemektir ve bu temel Kur'an'ımıza burada bırakalım inşallah Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun